خب باب صلاة الجمعة باب نماز الجمعة وتجب الجمعة على كل رجل عاقل حر من المسلمين إذا كان مقيما غير معذور بمرض أو خوف أو مطر أو مراعاة منزول به من ذي قراءة واجب الجمعة بر هر شخص عاقل آزاده از مسلمانان زمانی که مقیم بود نه مسافر و عذر نداشت عذر مرض یا خوف از ظالمی یا عذر باران یا بالا سر مریضی نبود منظول به این کسی که مریضی داره حالتش خرابه من ذی قرابه از نزدیکانش البته اگر ذی قرابه هم نبود اگر مسلمانی مریض بود ذی قرابه هم نبود میره پرستارش میشه و دیگه جمعه ازش ساقط میشه زرش فواجب نیست دیگه ولا جمعة على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا مسافر ولا ذي عذر وان حضروها أجزأتهم عن الظهر میگه جمعه ای نیست منظور جمعه واجب نیست و جمعه نیست بر بچه بر برده بر زن بر مسافر برای شخصی که عذر دارد عذرهای مثل مریضی خوف مطر یا همون مسئله پرستاری و این حضروها اجزاءتهم عن الظهر بر اینا میگه جمعه واجب نیست ولی اگر حاضر شدند اگر جمعه رو خوندند اون موقع درسته ازشون دیگه جمعه دیگه نیازی نیست ظهر رو بخونند اجزاءتهم عن الظهر یعنی کافیشون میشه این نماز به جای ظهرش معلم. بله. درست میگه برشون واجب نیست ولی اگر هم خوندند دیگه جمعه نیازی برشون نیست ولی الجمعه شروط و فروض فشروط فشروطها ثلاثة اشیاء جمعه شرط هایی داره و فرض هایی داره فشروط فشروطها ثلاثة اشیاء شرط های جمعه میگه سه چیز هستند احدوها شرط اول جمعه البلد سواء كان مصرا او قرية اذا اتصلت ببنيانه بعدد ينعقد بهم الجمعه بلد شرط اول بلد بودنه برابر است که شهر باشه یا روسا باشه زمانی که متصل بود به ساخته های اون عددی که جمعه با اون عدد منعقد میشه چون عدد و شوافه شرط دوره که در زیر میاد میگه این افراد لا یذعنون انه شتاء ولا صیفا الا ذعن حاجت طوری نباشه که افراد اون بلد مسافر باشن یعنی تابستان و زمستان از اونجا چکار میکنند؟ سفر میکنند البته اگر سفرشون ذعنه کوچشون کوچه حاجت باشه مشکلی نیست ولی چون نباشه که تابستان و زمستان از اونجا کوچ میکنند جز کوچه حاجت که جدایه فاما الخارجون عنه فتجب عليهم الجمعه اذا سمعوا النداء منه اما اونایی که خارج از اون بلد هستند جمعه برشون واجب زمانی که اذان و از اون بلد چکار بکنن بشنوند و ثانی دومین شرط جمعه العدد عدد هست وهو أن يكونوا أربعين رجلا من اهل الجمعة فإذا استكملوها بعبد او مسافر لم تنعقد بهم الجمعة شرط دوم عدده چهل نفر مرد باشند از اهل جمعه باشند اگر اومدن اون تعدادو که چهل نفره از برده یا مسافر تکمیل کردند جمعهشون بسته نمیشه ولی قول صحیح چون فقها در این مورد هم اقوال خیلی زیادی دارند مثلا مالکیه دوازه نفر شرط گذاشتند احناف که خب سه نفر رو شرط گذاشتند ولی از اون طرف شهر بودن و در عوض شرط گذاشتند خب اینا بحث طولانی ما کاری به تحلیل نداریم عبارت رو حل میکنیم بریم جلوتر و ثالث و الوقت سومین شرط جمعه وقته و ووقتها هو هو وقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يصير الذل كل شيء مثله فإن خرج الوقت وهم في الصلاة وهم في الصلاة أتموها ظهرا وقته وقت ووقتش همون وقت ظهر ظهر است بعد از زوال شمس تا زمانی که سایه هر چیز به اندازه خودش بگردد اگر وقت خارج شد و هم فی این واو حالی هست و در حالی که در نماز بودند اتموها ظهرا اون موقع تبدیل به ظهرش میکنند. دیگه میان چهار رکعت میخونند و فروضها ثلاثتون فرضهای جمعه هم ستا هستند احدها یتقدمه و اذانانی یقوم فیهما و یجلس بینهما فرز جمعه که ستا هستند اولیش دو خطبه هستند که قبل از اونا دو, دو اذان وجود داره در خطبه ها می ایسته بینشون می نشینه بین دو خطبه و اقل ما یجزیه فيهما ان یبتدئ هما بحمد الله تعالی ثم بالصلاة على نبيه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ في احداهما آیتا میگه شرایط خطبه هم کمترین چیزی که کافی میکنه یا کافی است که در خطبه انجام بده اینه که دو خطبه رو با حمد الله متعال سپس با درود بر پیغمبر شروع بکنه سپس توصیه به تقوا بکنه سپس در یکی از اون دو خطبه آیه ای رو حداقل بخونه پس شرط فرض اولش دو خطبه بودن و ثانی ان یصلا بعد الاقامه رکعتین ينوي مع الإحرام بهما صلاة الجمعة جمعة يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة بسورة الجمعة باله وأن يصليها يصلى نیست معلومه ودوفو مينك بعد از اقامه يصلي بعد الاقامه ركعتين بخونات بعد از اقامه دو ركعت نيت بكون همراه احرام نماز ايرو يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة بسورة الجمعة در اول سوره نماز جمعه میگه بعد الحمد سوره جمعه رمي میخونه وفي الثانية بسورة المنافقين سورة المنافقین سوره منافقون رمي میخونه فإن عدل عنهما إلى غيرهما من المفصلي او اقتصر على الفاتحة وحدها اجزو اگر أمدو به جای این دو سوره سوره های دیگه از توال مفصل و خوند یا اکتفای بر فاتحه تنهایی کرد اجزه کافیه و بالقراءت در جمعه قراءتش جهری هست جهری میخونه و یقرأ من خلفه الفاتحه وحدها اونایی که پشتش هستن یعنی معمومین فقط فاتحه رو میخونن اذا فرغ الامام منها زمانی که امام از فاتحه فارغ شد معمومین دیگه میاد فاتحه رو تنها میخونند و فرض سوم و الثالث ان یصلی جماعتا و الثالث ان یصلی جماعتا اینجا بله ان یصلی جماعتا به امام این ندبه سلطانو کان اولا نماز رو بخونه جماعتی با امامی اگر سلطان اون امامو مشخص کرده بود اولاتره و این استبد به اقامتها اجزاته صلات و اگر از طرف خودش هم بود نماز کافیه ولا يجزئ أن تصلي فراده ان تصلى فرادا و جایز نیست که نماز جمعه فرادا خونده بشه و جایز نیست که نماز جمعه ولا تقام الجمعة في موضعين من مصر مصر واحد میگه و جایز نیست ولا تقام دروس خبره ولی به معنی انشاءه میگه برگزار نشه جمعه در دو جا در یک شهر فی مصر واحد در یک شهر نباید دو جا چی بشه جمعه خونده بشه فین اقیمت فهی اگر هم اومد و جمعه برگزار شد دو تا جمعه فین اقیمت فهی ما پس جمعه اون کسی درسته که زودتر شروع کرده نماز جمعه رو دومی نمازش درست میگه اصلا نیست تو مذهب شافعی باید دومی چی کار بکنه ظهر رو بخونه نه که جمعه رو و یعید المسبوق ظهرا آره اینجا داره میگه میگه اونی که مسبوق هست آه؟ سابق که خب جمعش درست شد اونی که قبلا شروع کرده مسبوق میگه میاد اعاده میکنه ظهر میاد اعاده میکنه چی؟ ظهر پس این زمانی بود که اگر یکی سبقت گرفت جمعه برای که چی کار کرده؟ اسبقه مسبوق باید ظهر رو اعاده بکنه و ان سلیاها معا اعاداها فی احدهما جمعتا ما وقت و باقی اگر همزمانش خوندن هر دوتا میان اعادهش میکنند یک جا به عنوان جمعه اگر البته وقت جمعه هنوز باقی بود پس اگر هر دوتا با هم شروع کردن میان دوباره همزمان میان با همش میخونند اگر وقت باقی بود ومن أدرك منها ركعة فقد أد... فقد أدركها وهركس بيك ركعة رسيد بجمع رکعت رسید ويك ركعة رسیده از ركوع بعده نعم. از ركوع يعني هاد اینه كبعد بركوع به وإن أدرك اقل من ركعة اتمها ظهره ولي أجر رسيد كم ترز يك ركعة مثلا در سجده بود اتمها ظهرا اینجا دیگه ظهر میخونه دیگه جمعه اومد رسید مثلا امام توی تشهده دیگه درسته که تو تشهده ولی اینجا دیگه جمعه رو نمیخونه بلکه و اذا صلاها من لا تجب عليه اجزاته عن الظهر میگه زمانی که اومد و جمعه رو کسی خوند که جمعه برش واجب نیست دیگه خلاص اجزاته عن الظهر برای ظهر برای ظهرش کافیه دیگه نیازی نیست ظهر بخونه و اذا اخرها من وجبت عليه قضاها ظهرا مع كونه آسیان و زمانی که به تأخیر انداخت جمعه رو کسی که جمعه برش واجب بود میگه اونو قضایی ظهر میخونه اونو قضایی ظهر میخونه و گناهکار هست و آسی هست